Urriak bederatzi gaur aste azkena da eta hau on albistegia duzue berriozar erratiaren albiste mankizuna zeberri ditugu xabi. Mendialdea guraso elkarteak lontzeren aurka. Lomze, legeari kontrakotasuna erakutsiko dion martxa bilboko kaleetatik barna urriaren amabian larun batarekin egingo da mendialdeko guraso elkartea martxarekin bat egingo duela jakinarazi du Gainera, bilbora bidaiatzeko autobus bat antolatu du guraso elkarteak lantzeluze parketik abiatuko da eguerdiko ordu bitan autobusean izen amateko mendialdea ikastetxean edo kale berri tabernan. Aste azken honetan aurkestuko da mintzakide berriozarren. Udaleko euskara teknikaria izango da aste azken honetan arratsialdeko zazpiretan kulturgunean mintzakide aurkeztuko duena. Mintzakide egitasmoa euskaraz hitz egiteko ohitura duten lagunak hitz egiteko ohitura ez dutenekin elkartzean datza. Euskaraz den harreman atxegin batean, baten bitartez hizketarako jari egokia lantzean, mintzatzeko itura aldatzea eta harreman sareak euntzea dituzede. Azken finean, programa honek euskaraz komunikatzeko eta gozatzeko guneak eskaintzen ditu. Berrio zarrantzeazki astean behin elkartuko dira mintzakide taldeak. Adi inskripzio datak irekiak daude dagoeneko, urriaren emeretzir arte gara izgabiltza, behatzi lau sortzi hogeita mar, zero iru, berroita emeretzi telefonoan edo euskara abildua berriozar.es elbidean izenamateko. amateko. Kamerundarrak eh, kontzertu solidarioak antolatu dute. Hasiko talde darrak kontzertu solidario bat antelatu dute ostiral honetarako berrio berriozarko auditorioan, arratsaldeko zazpitan egingo den kontzertuaren sarrerak, kale berri tabernan eta laboralkutxean eros daitezke, egunean bertan, lehiatilean erosteko aukera luzatu da, helduak bost euro eta aurrak bi euro terdiren truke. Fermín Irigoyen, kultur en hitzak. Un espectáculo de danza, un tipo de danza eh, propia de Senegal que se llama ASICO, que lo organiza una ONG de aquel eh, país. la idea es eh, poder dar a, presentar, a dar a conocer al público de Berrizar el folclore de, aquel, de aquel país el espectáculo va a ser el, eh, el auditorio el viernes día 11, como he dicho, a partir de las 7 y media de la tarde. Y una antzerkia taldea berriozarren. berrio zartarreden iluna antzerki konpainiak Ramplona 2006 sobrevivir o vivir del sobre antzeslana aurkeztuko du berrio zarren iruñako antzerki eskolan erakutsi bezala komediak krisia eta nafarren azkenaldiko gertaerak ditu argudio larun batean narratxaldeko zortziterretan aurkeztuko dute igandean nordea zazpiretan sarrerak lehiatilean bertan erosiko dira zortzi euroren truke Obrako zuzendaria den Miguel Goiko etxe handiaren hitzak. Ramplona es eh, una parodia a la, a la mm, política eh, tabarra. Ramplona <laughs> es un, eh, es un, bueno, es un lugar eh, Eh, que, tiene semejanzas al, que estamos viviendo <laughs> eh, la mayoría y, lo que es una revisión de una obra que hicimos hace años de Ramplona 2016, eh, La siesta de la cultura, incluyendo todos estos temas de, actualidad que han pasado en nuestra tabarra de una manera, pues bueno, sin, hacer sangre personalmente, pero sí una obra crítica, ácida con todo lo que está pasando pasando Eta egande honetan gartzoten bideak ezagutzeko ateraldia Ala xixabi gande honetan, itzatzu ondoko bideak ezagutu asmo, zorroka kateraldia antolatu du. Iro ordu zibiliko dira gartxiot filman agertzen eta aipatzen diren guneak eta bideak ezagutuz. Ateraldiarekin bukatzeko autogestionatua izango den bazkaria egingo dute. Interesatuak, gandean guizeko zortzietan lantzeluzera horbildu beharko dira. Eta bihar ostegunarekin udal zerbitzuei buruz mintzaldia. Bihar iluntzeko zazpiretan berriozarko hauzokideen nahin bat iritziekin egindako bideoan proiektzioa kulturgunean izanen dugu. Ondorean udal zerbitzuen egokitzapenari buruz eztabaidatuko da. Jarduera hau udalak antolatu duen plan estrategikoaren barnean kokatua dago eta honek berriozarko udal zerbitzuak optimizatzea eta egokitzea du helburu. Floren Lukiren hitzak se denominan un poco bajo el paraguas de promoción sociocultural. Bueno, todo ese tipo de, servicios, todas esas cuestiones que, que, afectan a las personas en su día a día, pues quería el ayuntamiento un poco reflexionar sobre ellas, ver que si están sus servicios adaptados a la, a la realidad del momento y, y, bueno, pues de alguna forma ver cómo en los próximos años se pueden ir adaptando mejor a esta, a esta situación, porque hay cosas que vienen un poco de años atrás, que se hacen un poco por costumbre, digamos, y, es bueno de pararse de vez en cuando a pensar si estamos cumpliendo los objetivos o, estamos atendiendo las necesidades que realmente la población tiene en estos momentos y ver cómo podemos pues, pues evolucionar para adaptarnos mejor a esas realidades. Eta jarraian labur laburrean berriozar futbol klubaren deialdia. Nesken futbol zortziko talde bat osatu gabe geratu denez. Taldea osatze aldera maika mala urte bitarteko neskak animatzeko deialdia egindu berriozar futbol klubak. Interesatuak daudena, kurrengo telefonoetan informazio gehiago eska dezakete. 66 bederatzi iru, zortzi bi, lau lau lau, eta 6 iru sei, zortzi amabost, bederatzi amar telefonoetan. eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain, e, zenolako eguraldia izango dugu gaurko e, garazi? Beno ba, goizean zerua odeitzu izango dugu, bino narratxean zerua odei gutxirekin geratu, geratuko zaigo, eta ipar ekialdeko aizea hula ibiliko da, baina tartekan bizi temperaturai dagokionez maksimoetan alaketarik ez, atzoko eguraldiaren antzekoa. Hau izan da guztia, gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datuzten orduetan berriozar erratiaren sintonian, FMko eun punto sortzian edo ordu oro interneten, eguzkiplaza.neten.